E, Parisen sortua zen duela beraz laroita hamar urte, aita hamak zuberotarak zituen, basabiruikoak. Berak zioen Paris tarazela, eta bazuen hortarik itxuran, janskeran, umorean, erasturian. Aita hamak ez zioten eskorarik irakatzi, beren artean zubereraz ari ziren, baina bi semekin frantzesez. Txominek bere aldetik ikasi zuen, bereziki Parisen bizi zen bizkaitar batekin. Gaztetik hegoaldean gaindi biziki ibili zen, gehien bat gipuzkoan. Gipuzkera ziratzi du zubereraz bezain bat edo gehiago, eta jolaz eh, eskora batuaren eh, aitatxietarik izan da. Eskua idazlan mota guzietan sartu du, denetan anitz mazakien. Gogoa beti ahan, erastasuna handia zuen denen ihesteko eta beretzeko. Halaber, adierazteko bai lumaz, bai mihiz. Ikerlarri du haina zuen, ezin asea. Irakasle zena ere bai, eta hori zuen ofizioa bai barri bai berantean edo berantago, bai onako fakultatean. Idazteko tiria alaber, eta komunikatzaile trebea zen, bai eskoraz, bai frantzesez. Beharrean, gaskoinez, edo espanolez. Mila behatziun eta oitamabian eh, sortuik paixen eta idatzi du etnografiaz, idatzi du izkuntzalaritzaz, um, errandu berruita bost uh, liburu beno gehiago ez dakit bere obretaz uh, eh, zer zinuke uh, goresteko, aipatzeko? Eleberi amitz idatzi du. Eta gero, uh, zuk uh, aipatu zituzun, jakintzako lan horiek ere bai bietarik aizen, eta olerkian ere bai, eta beranto hartu naiz, olerkian ere ari zela. Hai. Eta beriki agertu du bere olerkien eh, bilduma bat. Pero artikulu anitz, artikulu motagusietakoak, eta bereziki ikerketakoak. Motagusietako ikerketak. Hanhor eta sakaranatuak, eta liburuzka batzuetan ere berak agertua. Ez izi ereko langilia zen. Erestasun handia lanan, eh, lana ere bai. Ba. Nahi. Eta izi elasturia zuen. Behaz, hau mi zere trebezen. Nahi.